новы ляснічы. Якраз на самым рассвітанні Михал вярнуўся з пахаваннем. Вайшоў у хату, распрануўся, яхнуў і смачна пацягнуўся, бо цэлы дзень проталачыўся і ноч не спаўшы, утаміўся і цела соладка нейк ныла. Усё адпачыць яго хіліла. І жонка тут не прыставала, э, Прасёе тое распытала, уздыхнула раз, другі па пану. Ну, спі, А я хіба ўжо стану. І маці стала адзявацца, каб за работу тую брацца. Пайшла, коровак падаіла і бульбу свінням перамыла, тым часам сонейка з-за лесу зняло цямраную завесу. Праменні стрэлы залатыя, макушы лесу пробіваюць і блескам зяннем высцілаюць, нябёсаў багны патайныя. Чародах светаў незлічоных, нерасчытаных, неадмкнёных людскі наш лёс. Блінка поля, пылок нязначны наша доля, А наши радости і слёзы, надзеі светлыя пагрозы, і ўсё чым жыццё нас вітае, Яно адзначнасці не мае у звязку гэтых светаў Божых, таемных, страшных і прыгожых. І жыццё пэўнаю ступою ідзе, не ведае спакою, людскіх пакутаў не адзначыць і страты іх яно не бачыць. Эй, хлопцы, хлопчыкі, вставайте, Каров на пашу выгоняйте. Давно пора ўжо пасвіць статка, Алеся, Уладзю будзеть матка. А хлопцы только взварухнулись и на другі бок повернулись. Тут маці трошки постаяла и головою покивала. <laughs> Шкада будить, ох, солнце лодки. Няхай поспять еще блазнотки. Погукваў дядька ўжо на полі і ткаў сахою кросны ролі, Ды пырнік так укараніўся что дядька с коником томіўся і сошку часта ён спыняе і пырнік дзікі вытрасае. Ну шыбалота вось атрута то не работа мне пакута ступіў два крокі і спыняйся ды з гэтай пырніцай змагайся як яны тут ліха долі сахой хадзілі ў гэтым полі як тут расло на міласць Бога, калі ў зямлю не ўб'еш на рога. Дзве баразны прайшоў, конь змогся. Ну і народ каб ён апрохся, так запусціць зямлю не дбала. Не гаспадар бы вазавала. Антто стаіць, штось разважае і хмурна поле аглядае, а потым раптам схамянуўся, зірнуў на сонца ў двор рвануўся. Хіба карова яшчэ дома, спаткаўшы Ганну, ён пытае. Ідзе ў гумно і хлопца ў лае. Вы што зашыліся ў салому, Што бойце зараз гультаіны. Прайшло лічы ўжо дзве гадзіны, як сонца ў небе засвяціла, яны ж, хоть ты усади им шила вставайте животу скотчу стать вас борзда заахвочу схапились хлопцы приселі устаюць з нагретыя пастелі і лапці зараз абуваюць за браму хлопцаў выпраўляюць Вось маці з хаткі выбягае алесь у торбу даручае а ў торбе хлеб і пэўна сала у і весялей шмат хлопцам стала. Калі ўжо сонейка прыгрэла, Антось на полі кончыў дзела і выпраг коніка сівога свайго памочніка старога. Сівак з вялікім здавальненнем прайшоўся вольна з загуменнем і, баючыся ашукацца, раллю панюхаў. Стаў качацца, с таким засосом я хувод той бакі намуляўшы работай. Антось глядзеў і пацяшаўся і ціха сам сабе смяяўся. У двары дзе колісь была хата, Цяпер работа ішла заўзята, і цесляры ўжо зруб канчалі, гір з моўшам дошки пілавалі як не знойдуць яны скутку і увесь дзень сварацца за дудку. Ну, гэта сварка ім не шкодзіць, Антось са смехам адыходзіць. Пад вусам смех яшчэ хавае, ідзе Мхася сустрачае. Нехасю ўжо крыху праспаўся, У обход сягоння не збіраўся. Другія думкі і настроі ўсё не даюць яму спакою. За кім лясніцтва астанецца, адкуль і хто сюды прыпрэцца, пасаду вольную заступіць. Карціць пытанне гэта, рупіць, Анто з міхалам на сняданні даюць адказы на пытанні і кандыдатаў разбіраюць, адных пахваляць, тых палаюць. Вось каб галонскі тут астаўся. За ім бы брат палюцкаваўся, такі прасцяк ненадзіманы, ляснічы вельмі пажаданы. Ды гэта так, Михал здыхае, Але за ручкі ён не мае. Яго паны не падтрымаюць, бо на прымеце іншых маюць. Такога, вышукаюць трупа ці адшчапенца курашчупа, што і службе той не будзеш рады адцураеся пасады. Вядома так, і Ганна кажа, жыццё і свет табе завяжа, як гад, які сюды прыпрэцца, і немаведама, дзе дзецца, як дапячэ табе часамі, хоць ты наймайся батракамі. Эх, брат, махнуў Михал рукою. Мы чулі ўладу над сабою, а пажывем яшчэ пачуем, А тут, хоць як мы не мяркуем, але нічога не даб'емся, куды не пойдзем, не толкнемся добра ніколі не прыдбаем. Пакуль свайго кутка не маем. Свайго кутка сказаць то лёгка да гэта справа вельмі крохка тут у грошай трэба поўна жменя не наша голая кішэня купі зямлю ды замацуйся купі ты лесу пабудуйся а ў мікалаўшчыну вярнуцца Ужо лепей тут як-небудзь гнуцца бо там у Галда, там шум, цяснота і не бярэ ніяк ахвота туды зноў ехаць будавацца. Дык трэба службы ўжо атрымацца, пакуль яшчэ трымацца можна. Антой зазначыў асцярожна. Да дядзькі маці далучылась, у другі бок мова пахілілась і будзе новая тут хата пасада пашаю багата ніхто цябе тут не сціскае і твой гаршчок не заглядае сядзець не будзеш тут без хлеба а пацярпець вядома трэба так пацярпець одно цярпенне не можа даць табе збавенне тут усміхнуўся я міхал скрывам. І гніся век, цярпі маўкліва, пакінь ты всякую надзею хамуць сябе зняць дабрадзею а над уласнай гаспадаркай варонай чорнаю закаркай цяжкі крыж пастаў над ёю як мусім ставіць над сабою цярпенне ўсё няно безмежнасць Навошта ж тая незалежнасць? Наму што гэта імкненне пусціць у грунт у свой карэнне. Але б вы самі спрабавалі, калі б у вочы вам плявалі і вас агіднаю знявагай па сэрцы білі б як той шлягай. А ты маўчы. Свяці вачамі перад паўпанкамі, панкамі і перад панскім розным збродам, цярпеннем скованы як лёдам. У мехала губы дрыганулі і вочы іскры сыпанулі. Ці мала ўжо цябе тут гнулі? Цярпі, маўчы, Знасі пакорна, А кожная свіння надворна, свистун ці вырадак паганы няшчасны лёкай надзіманы ці так нікчемная басота Яна твайго не варта бота цябе скубі цябе ўшчувае молчы Няхай жа бэсці лае за нос як хоча няхай водзіць Антосі Ганна не знаходзяць што адказаць і што парадзіць і як пытанне гэта ўладзіць. Прайшла нядзеля і другая час не стаіць і не чакае. Ужо хата новая готова. Прыбраны трескі ўжо і дровы над белым дахам як корона, красуе комінак чырвоны. Прывет на вокны пазіраюць, бы у вас у госці запрашаюць, Ну, добры выгляд хата мае, Яна і цешыць здавальняе. Сюды сямейка перабралась, і гэта хата показалась пасля зямлянкі просто раем. Хоць хату добрую а маем, <laughs> Не тое цесна скляпенне, казала маці ў здавальненне. Чысцютка, светла быў пакоем. Прыемна пахла тут смалою і свежым дрэвам хвайною. І ўсё здавалася бы гладка, каб так не скончылась загадка аб тым падлоўчым на кватэры. Аб'ешчык, самы той ксаверы прынёс навіну ў гэту хату не подвязло нашаму брату. Пякельны пан, Кксаверы кажа, як ноч на нас на ўсіх ён ляжа, А хто такі? Михал пытае. Бадай яго Михал ці знае, то пан Раковскі з-пад татаркі, як кажуць, пан занадта шпаркі. Пастой пан, прозвішча знаёма ну так я я чу аб ім вядома дык пан раковскі ну, іншую покажа нам дзе рак зімуе і ха ха ха мехась рагоча ён паказаць тым смехам хоча што ашукались нечакана прыдбаўшы гэтакага пана п А як жа <laughs> Чуў я што за пташка лядачы нор лае цяжка яшчэ і звычай такі мае, што з кулакамі налятае. Ляснічы новы не з'явіўся, а ўжо як трэба уявіўся. Усё падробна распісалі, як бы яго давно тут знали і як ён выглядзець сабою і што ён мае за душою і чым выдатны і багаты ці кавалер ён ці жанаты калі дзе чым ён вызначаўся як да людзей слатой чапляўся ну адным словом адчыталі все косці пану перабралі і праўда у пан быў злы, паганы і звераваты, надзіманы, і мух нямала меў у носе і шмат цяжэй тут павялося. І вось, вярнуўшыся з абходу, як бы апушчаны ў воду, Міхал павёў апавяданне, як выйшла першае спатканне. Іду, На ён дарогай валіць за ім верхом абрыцкі смаліць. Пад'ехаў гэта і спыніўся. Дзень добры пану пакланіўся, ён як слупы не зважае, глядзець бы воў хто і пытае: « А ты дзе служыш чалавеча? Служу паночку, я ў парэдчы, А! Чаму гэта ягаўмасць? Вядзеш вялікую знаёмасць? Чужых цялят? Бярэш на пашу, Наскрозь я бачу службу вашу, Чаму аб'ездак сцежак много? Пільнуйся ты свайго порога, бо мне таких служак не трэба. Для гультаёў не маю хлеба, Дык памятай, чаго наймаўся, сказаў і далей паімчаўся. Ну, Ужо ўвялі цялят у вушы. Ох, да і людзіш, што за душы, гаворыць маці абурліва. Чаму не скажуць, от то дзіва, той самы тэж, каб падлізацца, гатоў хоць чорту запісацца, яшчэ прыбавіць і размажа. У гневе дзядзька Антось кажа апавяданае здарэнне на іх наводзіць засмучэнне. Ну што ж, цярпі, маўчы зацята, бо так выходзіць небажаты, Наняўся, кажуць, як прадаўся. Михал зласмешна адазваўся.